Ciu vi iam spertis tiun dolce maran senton, rememorante viain infaniaroin, auscultante malnovan canton, auspectante filmon, ciu portis vin recte en la pasintetson? Tio estas nostalgio, ca quancam gi povas esti simpla sento de sopiro, gi estas multe pli complexa, olni ofte pensas. La psychologio de nostalgio – esploras kial ni tiel ofte sentas nin altiritae al niae memoroi, cae kiel tiu fenomeno povas formi niain pensoin cae decidoin. Nostalgio ne estas nova afero. Fakte, la termino origine signifis malsanon, cium soldatoe sentis pro malproximigio de hemo. Hodiau, tamen, nostalgio estas pliligita cun la sopiro al tempoe pasintae ofte idealigitae. Estas interesae cialoi pri sperto de nostalgio, cae psychologoi trovis, che gi povas esti sana maniero pli fortigi nian mensan bonfarton. Nostalgio estas forta emozia ilo. Ciam ni rememoras positivaen ocasajoen el la pasintezzo, nia cerbo liberigas dopaminon, la chemiajon respondezan pri felicio tial, ec se la memoro mem estas melancholiae, la ago de memorado povas doni al ni senton de consolo ca contento. Plie, esplore montras, che nostalgio povas pli fortigi nian senton de identezzo. Revivi tiu in momento en la el pason onin memori, kiu oni estas, cae de kie oni venis, donante al oni senton de stabilezzo en tempoi de necertezzo sed nostalgio ne ciam temas nur pri la persona historio. Ci ofte estas collectiva, digita al pli grandai culturai au sociai momentoi. Ciu vi iam rimarcis kiel retro autoe, vinilae discoe, cae classicae filmoe farigis de nove popularae? Companioi ofte exploatas nostalgion por vendi productoin, rememorigante nin pri pli simplae tempoi. Tiu tendenzo ne nur tushas individuain emotioin, sed ancau collectivan sopiron al la pasintetso, kiam la mondo shinis mal pli complica. Tamen estas grave atenti pri la limoi de nostalgio. Quancam ci povas doni senton de conforto, cae ligo al la pasintetso, ci ancau povas crei ilusion che la pasintetso estis perfecte ideala. Ni ofte forgesas la defioin cae in de tiui tempoi, preferante memoroin cui estas pli dolcigitae o realae. Tio povas esti problema, ciam gi influas ciel ni vidas la estontetson. Se ni tro multe focusas pri tio, cio estis, ni riscas perdi la capablon plene la nunon, kai en maltrafi la chanzo in antau ni. Nostalgio do estas kiel forta spico en la vivo. En dozoi giri giricigas nian sperton, helpante nin senti ligon al niai radicoi, cae donante al ni momento in de gioio. Sed ciam gi superregas nian pens manieron, gi povas farigi captilo, ciu malhelpas nin movigi antauen. La schlossilo estas en la equilibro, anstata provi recrei la pasintezon, ni povas cerpi inspiro nel gi por crei pli bonan estontezon. Ciam e comprenas la potenzon de nostalgio, oni povas usi gin por pli fortigi sian senton de si mem, siain rilatoin, cae ec sian creemon. Ni povas giui la pasintezon sen captigi en gi. Cae tio estas la vera magio de nostalgio.